Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni telefon, kao i svakog puta do sada preko puta mene Marija Ražnjević. Dobro, dobar dan. Dobar dan evo i dobar dan svim slušateljima Trend Radija. O čemu ćemo govoriti u ovoj emisiji? Danas ćemo se dotaknuti one druge strane problema vezane za našu kategoriju vode, a to su e, problemi izgradnje malih hidroelektrana kroz, kako se to naziva, obnovu starih mlinica. uh Ajmo čuti. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. U redu, da čujemo. Pa evo inače e, kategorija vode nam je jedna od 13 kategorija u kojima zaprimamo pozive e, i ona se uz kategoriju otpad e, ističe po nekako najvećem broju, dakle najviše prijava se zaprima u toj kategoriji nakon otpada. Od početka ove godine zaprimili smo ukupno 109 prijava, od toga ih je bilo negdje oko 20%, odnosno točnije 24 prijave koje su se odnosile na probleme vezane uz vode. Uz onaj česti problem koji je evo konstantno prisutan, tih Eh, otpadnih voda o kojemu je bilo riječi i u pretprošloj emisiji. Ovu godinu su nam između ostalog obilježili problemi vezani za izgradnju malih hidroelektrana. Evo ove godine riječ je o izgradnji hidroelektrana na rijeci Mrežnici. uh Konkretno danas bih pokušala evo taj problem ukratko opisati kroz izgradnju eh, male hidroelektrane pod nazivom Dabrova dolina 1 Um, inače, mogla bih slobodno reći da je sve nekako krenulo time što je Karlovačka županija svojim prostornim planom ostavila mogućnost e, obnove tih starih mlinica e, kroz e, izgradnju malih hidroelektrana. Odnosno, drugim riječima da se zapravo E, te mlinice obnove na način da se prenamijene u male hidroelektrane. Budući da ih, evo, barem sam naišla na takav podatak, duž mrežnice bilo izgrađeno čak 49 e, i one su danas uglavnom zapuštene, naravno da je to uzelo maha, dakle sve, nekako je sve veći interes za gradnju takvih objekata. E, sve, dakle, sa samim tim slučajem Dabrove doline, kod nas, barem u Ekopanu, započelo u Svibnju, mada je zapravo cijeli taj postupak započeo puno prije nekih dvije godine ne prije. E, međutim, mi smo tek u svibnju, znači zaprimili mail e, kada smo obavješteni da se izvode radovi na najvišem e, mrežničkom slapu Šušnjar, odnosno da se pored jedne takve stare mlinice gradi hidroelektrana. Dakle, kažem, za nas je to bio početak, međutim, što se tiče samog postupka, zapravo je već bilo pri samom kraju. Dakle, radovi su već bili u tijeku i evo, do kraja ljeta barem su trebali biti gotovi. Mislim da je to sad sve već u nekoj završnoj fazi. Mhm. Ugl Uglavnom, e, zaprimili smo ujedno i fotografije. Dakle, e, građanin koji nam je prijavio sve to e, nam je poslao fotografije trenutno zatečenog stanja, ali ujedno i fotografije slapa kako je to izgledalo prije nego što su uopće, dakle, prije nego što se uopće počelo išta raditi tamo. Dakle, razlika je očita. Već na prvu se zapravo vidjelo da se zapravo radi o jednoj čistoj devastaciji. Za početak kada smo krenuli istraživati, uh, ovaj, jedna od prvih informacija na koju smo naišli bila je ona koja je objavljena na službenoj stranici, web stranici općine Tounj, uh, na čijem se području inače nalazi sama ta lokacija, uh, gdje se zapravo navodi da je ta mala hidroelektrana tek prva u nizu i da ih je prostornim planom općine predviđeno ukupno osam, što bi značilo dakle samo na području općine Tounj, dakle na jednom tako malom području, osam malih hidroelektrana, što bi zapravo <laughs> bilo ravno stvarno jednoj onako laganoj katastrofi. Um, Dobro, kako je moguće da neko ko projektira takve stvari nije suočen ili da ne pretpostavlja kako bi se mogla katastrofa dogoditi? Um, dakle, postoje dakle studije, postoje elaborati, dakle postoji mhm. uh, široka, dakle vrlo, vrlo opsežna zapravo projektna dokumentacija uh, gdje je to sve um, usklađeno i sa propisima o zaštiti prirode. Dakle, mhm. uh, ovdje je problem tim veći što je riječ o zaštićenom području, dakle o ekološkoj mreži tako Ali kako da, netko može dobiti papire za izgradnju nečega ako je nešto ekološki? Zato što dakle kada se, kada se priprema dokumentacija, dakle sve se na neki način u tome posloži da odgovara um, da odgovara tako je, da ispunjava sve kriterije, da je u skladu sa propisima. A onda kada se krenu ovaj, kada se krenu izvođenje radova, onda to krene nekim drugim tijekom. tako da, evo, tako je slučaj bio i sa ovom malom hidroelektranom. E, gdje znači dopuštena je dakle izgradnja male hidroelektrane, ali kroz obnovu mlinice, dakle koja se nalazi na e, slapu. E, isto tako rješenjem kojim se dopušta uopće takav zahvat, propisane su mjere ublažavanja štetnih posljedica takvog zahvata po ekološku mrežu. Dakle, to su praktički bili uvjeti pod kojima se dopušta gradnja takve male hidroelektrane. Međutim, već iz tih prvih fotografija koje smo mi zaprimili, mhm. bilo je vidljivo kako se mjere ublažavanja jednostavno ne poštuju. Kasnije u nekoliko navrata kolega je odlazio na mjesto dakle izvođenja radova. Mhm. isto tako snimio je fotografije i zapravo bilo je sasvim jasno da kako su radovi išli dalje, sve očitije je bilo zapravo da se dakle te mjere ublažavanja ne poštuju. Isto tako dakle postajalo je sve jasnije da obnove stare mlinice uopće neće biti. Dakle, mhm. ta stara mlinica ostala je netaknuta oko nje je dakle sve izbetonirano e, i zapravo dobar dio uvjeta pod kojima je uopće odobrena ta izgradnja e, nositelj zahvata jednostavno je zaobišao. Mhm. E, što se tiče, evo recimo, samo bih navela da recimo radovi su se izvodili u periodu kada nisu smjeli biti izvođeni, što je izričito bilo navedeno. Dakle, određeni period godine kada se radovi ne smiju izvoditi, oni su se izvodili upravo u tom periodu. Isto tako, bilo je strogo propisano da niti, dakle, rad niti mehanizacija ne smiju doći u doticaj sa sedrom e, na slapu što isto tako na kraju nije ispoštovano jer je e, dio sedre uništen, e, čak je dio sedrene barijere praktički otklonjen radi izgradnje tog kanala, tako da zapravo Kažem, evo, većina, većina tih uvjeta je na neki način izigrana. E, da stvar bude gora, e, na suprotnoj strani slapa e, planira se izgradnja još jedne malo, male hidroelektrane, što naravno može dovesti do samo još većeg ugrožavanja samoga slapa. E sad, Ekopan je znači već u svibnju kada smo zaprimili uopće tu prijavu, E, reagirali smo u roku od nekoliko dana e, na način da smo za početak poslali prijavi Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, odnosno inspekciji zaštite prirode, budući da je riječ o zaštićenom prirodnom području. Upozorili smo dakle na, na sve te nepravilnosti, da se ne poštuju mjere ublažavanja od strane izvođača radova, naveli koje konkretno mjere se ne poštuje, onako točku po točku, e, prijavi priložili fotografije iz kojih je zapravo sve to bilo vidljivo. Zatražili smo od njih da se obavi hitan inspekcijski nadzor, da se utvrdi dakle da se utvrde dakle od strane njih dakle te nepravilnosti da se poduzmu odgovarajuće mjere. E, međutim iz ministarstva smo dobili odgovor da e, javna ustanova za upravljanje zaštićenim vrijednostima Karlovačke županije Natura Viva zapravo provodi nadzor nad samim tim zahvatom, a da će ministarstvo obavljati nadzor javne ustanove vezan uz njezin nadzor izvođenja zahvata. Evo sad možda malo konfuzno zvuči, ali to, točno je tako da, da pisalo u odgovoru koji smo mi dobili dobili od ministarstva. Mhm. e, tako smo onda od javne ustanove Natura Vive zatražili da nam dostavi preslike svih zapisnika o provedenim nadzorima. Dakle, ispostavilo se da su e, proveli e, ukupno do tada, barem to je bilo u sedmom mjesecu, osam nadzora. E, čak su neki bili zajedno sa inspektorom zaštite prirode. Uglavnom, <laughs> u svim tim zapisnicima jednostavno na kraju je bilo navedeno kako nisu utvrđene nikakve dakle, nepravilnosti, kako se provode svi ti propisani uvjeti i mjere zaštite prirode, kako, što je zapravo bilo <laughs> barem meni najgore za pročitati da prilikom izvođenja radova nije došlo do narušavanja vitalnosti sedranih barijera niti promjene vodnog režima. Na slikama zapravo se vidi nešto sasvim suprotno. Zapravo na kraju kako evo nositelj zahvata provodi mjere ublažavanja štetnih posljedica za ekološku mrežu, odnosno evo sve je u redu i nema nikakvih nepravilnosti. Dakle, oni koji su nadležni e, provoditi dakle nadzor, koji dakle imaju e, i imaju određene alate u svojim rukama, dakle mogu na određeni način način reagirate, odnosno poduzimate određene mjere, jednostavno tvrde da je sve u redu. Međutim, mhm. očito je da nije sve u redu. Možemo li čuti samo koji su, kako Ekopan misli dalje djelovati po pitanju? Pa Ekopan će u svakom slučaju, kažem, evo, nažalost što se tiče ove hidroelektrane, ona je zaista jedan, konkretna ova Dabrova dolina, jedan, jedan primjer onako devastacije. Međutim, ne mora to nužno biti tako. Dakle, kada bi se izvođač radova pridržavao svih tih uvjeta, dakle svega onog propisanog, e, to bi zapravo izgledalo, moglo izgledati sasvim drugačije. Čak imamo e, primjer jednu drugu malu hidroelektranu e, gdje je zapravo isto kroz obnovu stare mlinice, gdje zaista se to desilo kroz obnovu stare mlinice i gdje vi zapravo ne vidite nikakve promjene u prostoru, zapravo izgleda sve kao i prije. Mhm. Tako da što se tiče ove dakle Dabrove doline, dakle kažem to je već u svojoj završnoj fazi, ali evo što se tiče ove druge male hidroelektrane čija izgradnja planirana na suprotnoj strani slapa. E, to pratimo od samoga početka. Vezano za to, evo Ekopan je već uputio ministarstvu svoje primjedbe na elaborat zaštite okoliša za samu tu malu hidroelektranu i zapravo sad se čeka da se uopće vidi kakve će odluke ministarstvo uopće donijeti u vezi tog zahvata. Mhm. Uh, inače, Ekopan um, u suradnji sa WWF-om i građanskom inicijativom Volimo mrežnicu pokrenuo je i kampanju čiji je cilj dakle, zaštititi, um, zaštititi rijeke, odnosno upozoriti kako javnost, tako i donositelje odluka uh, na moguću devastaciju rijeka uslijed izgradnje uh, malih hidroelektrana. U svakom slučaju, dakle, to je krenulo dakle, s mrežnicom, sve je započelo sa regatom održanom na mrežnici um, sad nedavno, odnosno evo konkretno 10. studenoga. Dakle, kažem, to je bio samo početak, kampanja ide i dalje, dakle pratit će se što će se događati ne samo sa malom hidroelektranom Dorom, nego zapravo um, neće se pratiti zapravo samo rijeka Mrežnica ili Karlovačke rijeke, zapravo pratit će se i stanje i uh, vezano za ostale rijeke u Republici Hrvatskoj, mhm. dakle vezano za moguće devastacije, budući da evo kažem to je zaista u zadnje vrijeme uzelo maha. Sigurno sam da ćemo još u ovim emisijama razgovarati upravo o ovom problemu, a sad predlažem jednu kratku pauzu. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi.